บุ๊กทูเก้าสิบแปดอาหึนยอดอลสันธานซ้อนสันธานอีจุงจับสุกซาอีจุงจับสุกซาการเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป 그 여행은 아름다웠지만 너무 힘들었어요. 그 여행은 아름다웠지만 너무 힘들었어요. รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป.그 기차는 정각에 왔지만 너무 꽉 찼어요. 그 기차는 정각에 왔지만 너무 꽉 찼어요.

그는 버스나 기차를 탈 거예요. เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า 그는 오늘 저녁이나 내일 아침에 올 거예요. 그는 오늘 저녁이나 내일 아침에 올 거예요. เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม 그는 우리 집이나 호텔에 머물 거예요. 그는 우리 집이나 호텔에 머물 거예요. เธอพูดทั้งภาษาสเป 그녀는 스페인어뿐만 아니라 영어도 해요. 그녀는 스페인어뿐만 아니라 영어도 해요. 그녀는 마드리드뿐만 아니라 런던에도 살았어요. 그녀는 마드리드뿐만 아니라 런던에도 살았어요. เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ 그녀는 스페인뿐만 아니라 영국도 알아요. 그녀는 스페인뿐만 아니라 영국도 알아요. เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วย 그는 바보일 뿐만 아니라 게으르기까지 해요. 그는 바보일 뿐만 아니라 게으르기까지 해요. เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วย 그녀는 예쁠 뿐만 아니라 똑똑하기까지 해요. 그녀는 예쁠 뿐만 아니라 똑똑하기까지 해요. เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย 그녀는 독어를 할 뿐만 아니라 불어도 해요. 그녀는 독어를 할 뿐만 아니라 불어도 해요. ผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ 저는 피아노뿐만 아니라 기타도 못 쳐요. 저는 피아노뿐만 아니라 기타도 못 쳐요. ผมเต้นไม่ได้ทั้ 저는 왈츠뿐만 아니라 삼바도 못 쳐요. 저는 왈츠뿐만 아니라 삼바도 못 쳐요. 저는 오페라뿐만 아니라 발레도 안 좋아해요. 저는 오페라뿐만 아니라 발레도 안 좋아해요. ยิทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น 당신은 더 빨리 일할수록 더 빨리 끝낼 거예요. 당신은 더 빨리 일할수록 더 빨리 끝낼 거예요. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น 당신은 더 빨리 올수록 더 빨리 갈 거예요. 당신은 더 빨리 올수록 더 빨리 갈 거예요. คนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเกียจค้านขึ้นเท่านั้น 사람은 더 나이가 들수록 더 편안해져요. 사람은 더 나이가 들수록 더 편안해져요.